Şuly ýanak jeleselerde hazir bolup durňyz. Allah hemmäňizden razy bolsun, hoş gelipdiriňiz. Şu jeleselerde şeýdip üýşüp oturmaklygyňyz, her heftede şeýdip gelip durmaklygyňyz Allahyň tarapyndan sizden çürin bir rahmat, bir fazl. Allahyň bir fazly, bir towfygy. Her bir adama nesip etmeýär Allahyň towfygy. Allah her bir adama towfyk bermeýär. Synýanok towfigy Allah size beripdir şuny hökmän gadryny bilmeli şundan çürim şükür aýtmaly Allaha Eý bar Hudaý ýa sen şu towfigy bize beripdiriň bizi şu ýoldan aýyrmawer biziň hemmämizi şuň serenjamyna ýetirewer diýip şu dogany edip durmaly hemmämiz Sureýe Lukmanyň tefsirindedik. Sure-i Lukman Allahu tebarek ve taala şuň içinde bize hikmetinden gürrüň etýär, hikmetinden aýdyp berýär. Biz eresede inşallah 10-njy, 11-nji aýatynyň täfsirini aýdyp berjek. Öňçe 9 aýatyň täfsirini aýdyp geçdik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم آيان معنيتشي تحت اللفظ ترجمتشي خلق الله تبارك وتعالى يرده Halk etdi. Es-semawati, asmanlary. Bigaýri amadin, bir sütünler bolmany ki, tarawnaha, siz ony görýäňiz. Ýagny siziň görmeýän sütünleriňiz bilen halk etdi diýip aýtdygy. Wa alqa, oklady fil ardi, Ýerde Rawasiýa bir gaty gaýym daglary Antamida bikum, Kenäme sizi bikarar etmesin, titretmesin, Wa bassa fiha, şu ýeriň üstünde, ýeriň içinde ýaýratdy, Min kulli dabba, her now heýwandan, her now şu ýeri depeleýän dört aýakly ýa iki aýakly heýwanlardan, Wa anzalna, Allahu tebarek we taala Sure Lukmanyň owalyndan bäri Kur'ana şu kitabyň aýalaryna Hakim diýdi, hikmetli diýdi. Ondan soňram ynsanlary iki guruh etdi. Bäzileri şu Kur'ana ynanýala, şuňa gulak asýala, olaň jaýgahyny behişt diýip aýtdy. Bäzi ynsanlarda bar diýdi, ola teleke gürrüň, bihuda gürrüň, bimany gürrüňleri satyn alýala diýdi. Satyn alypdyr şony adamlar şon bilen gumrah etjek bolýala ol adamlaňda jaýy azapdyr diýip aýtdy. Ýani bäzi ynsanla Kurany eşitmeli bolanda ine ker ýanak ondan gaçýala gulaklar agyr ýanak ony eşitmeýän ýanak bolup gaçýala diýip ynsanlary şeýtdirip iki guruh etdi. Bu sada indi Hem mu'minleň bir göwnüni jaýlaşdyrmadan çüri, hem bir ýagyny ýetirmeden çüri, hem ýüreklerini bir sabyt etmeden çüri, hem-de mu'minleň öňündäki duran müşrikleň, kafyrlaň, Hudaýa ynanmaýan adamlaň okaýan delillerini ýykmadan çüri, olaň küllen hemme okaýan kepleri, zatlary ýalandygyny bildirmeden çüri Allatagala şu aýalarda bize Öz gudratyny aýdyp berýär. Ýagny şu häkimligini bize açyklap berýär ştada. Bize bir mysal getirýär öz häkimliginden. Bir şahyt getirýär. O-da näme? Allah Tagala ştada asmanlary ýaradanyny aýtdy. Şu aýada asmanlary ýaradanyny aýtýar. Ondan soňram ýeriň bir hasiýetlerini aýtýar. Ondan soňram ýeriň ýüzündäki heýwanaty aýtýar. Ondan soňram ot-çöpleri aýtýar. Hä, şu zatlar bilen Meňä Ýaradanam şula, indi beýleki zatlara Hudaý diýip böle, daga, daşa, hulasa, o perişdä, o jyna, nämä Hudaý diýip böleli, ola-da gelsin-le, göreýli näme halk edipdir diýip, Allatagala olary çagyrýar, däwet etýär. Allahy tanymadan çürin, Allahyň ýeriň ýüzünde goýan olakan bir mysallarynyň biri, ata. Bir öýüň atasy. Bir öýüň atasyny sen wezipelerini awwel aýdyp geçendirik şoň jaýgasyny bilseň şu nizamy bilseň bir hanabadaň nizamyny bilseň şoň üsti bilen sen Allahy tanymaklygyň aňsat bolýa. Nähili olam bir ata gelýä öz hanawadasyndan çürim näme etýä bir öý bejerýä. Öý bejerenini öýüň etegini bir ýumşajyk bir ýaşar ýanak edip goýýar. Öýe sütün goýýar dört tarapyna ki entek bir zat bilen ýykylmasyn diýýär. Hä öýüň üstüne sagyp basyrýar. Oň üstüni basyryp goýýar ýagyn gün zat ezýet bermesin diýip, tozan zat gelmesin öýüň içine diýip. Hä şu öýi bejerýär. Öýüň içindäkilere bir arameş berýär. Bir asaýyş berýär. Ondan soňram bulaň iýmitini-de getirip berýär. Olara iýjek zatlaryny, içjek zatlaryny işläp getirip berýär. Allatagala şu alemy ýaradypdyr, ýeri eýne bir ýaňky öýüň käfi ýanak edip goýýar. Eýne sallançak ýanak etdim men şu ýeri diýýär Sezen Çürim diýýär Sureýe Nebegiň içinde. Bir sallançak näzire adamlar ýöne bir oglanjygy Hu diýip bir zat edeňde, şony näme etýär, bir aramyş bilen ýatyrýar şony. Eýne ýeri-de şonýanok bir aram ýere goýdum diýdi sizden çürim. Asmany üstüne sakf edip goýupdyr. Ýöne biziň öýlemiz ýanok, asmanyň sütüni ýok. Biz öýlemiz sütün bolmasa durmaýar sakfy. Allatagalaň ulakan hikmetinden, ulakan gudratyndan ki, asman sütünsiz du. Atman sütünsiz du müň gürrüňi bar muny ilmi jadid bilen inşallah aýdyp berjek. Ondan soňramda şu içindäki ýaşajaklaň da tamam imkanaty şulardan şurin taýýarlap goýupdyr. Tamam imkanaty taýýarlap goýupdyr. Sen iýjek içjek zadyň da saňa beripdir. Bigaýri amadin tarawnaha, bir sütünler bilen ki siz görmeýäňiz, ýa siz asmany görüp duňuz bedune sütün du, iki tefsir edipdirler şu aýany. Öňki müfessirle siz diýipdir Allah tagala aýtdy diýipdir asmany görýäňiz sütünsiz du. Asmany Allah tagala men saklaýan diýip aýtýa. Oňa-da sen rahat düşün diýip bir mysal urýa. Guşy diýe ýer bilen asmanyň arasynda kim saklaýa diýe Allataala, men saklaýan diýip aýtýa. Eýne asmany-da diýe şo asmanda guş saklan ýalyk men saklaýan diýe. Ýagny Allaha bir guş saklamak bilen asmandaky siňegi saklamak bilen bu asmany saklamaklyk hiç bir fark etmeýä. Bu aňsatrak bolup o gynrak bolmaýa Allataala. Öz nyşanalaryny aýtýa. Pygamber aleýhissalatu wessalamyň wagtynda ilmi nujum ýok, myn ýanak bir pişrefte bir teleskopla zatla ýok. Asmanyň moledini o wagtyň adamlary hisap bilmeýele. Şo wagtda Allah Tagala diýe men asmany bir sütünsiz saklap duryn diýe, ýa görülmeýän sütün bilen saklap duryn diýe. Görülmeýän sütün diýip alýala bärki mufassirleşini. Görülmeýän sütün diýen näme? Ganuny jazibe diýen bir zat bar. Kanuny jazybe diýen bir zat bar. Näme etýä? Şu alemde Gün bar, ondan bärde Atarot bar, ondan soňram Zohre bar, eger iştiba etmesem, otam Ýer bar, otam Merrih bar, otam şeýtirip, on iki däne meselem saýýarasy bar diýjek şuň. Eýne Ýer ýanak, başga şun ýanak bir ondan ýokarrak zatlar bar. Şu zatlaryň hemmesi bir medaryň içinde aýlanyp durlar, hemmesi aýlanyp dur şular. Hem öz daşyna aýlanýar, hem Günüň daşyna aýlanýar. Şu zadyň aýlanmaklygy näm bilen? Şu näzm bilen şeýtdirip duwlaşyla on iki däne. Şolar diýýär Allah Tagala, bir sütünsiz men saklaýan diýýär. Ýa siziň görmeýän sütüniňiz bilen diýip aýtýar. Ýaňky bir ganuny jazybe diýen bir zat bar. Gün hamala atarudy çekýär. Bärdäki Zöhre-de atarudy çekipdi. Şo duran ýerinde saklaýaly muny, gymyldatmaýaly oýdäk-beýdäk. Ýeri-de gapdalynda, meselem, ýaňky Zohra baba başynda Myrryh bar. Şu iki arada bulaň jazybesi özlerine çekip muny saklaýar. Şeýtdirip bir nezm bilen, bir kanun bilen saklapdy Alla Tagala. Indi biz bir mysal goýaýly şundan çürin. Iki däne ahenruba alsaň, iki däne ahenruba bir-birini çekýär. Ýa bir ahenruba, meselem, demiri çekýär özüne. Bir demir bilen ahenruba goýsak. Şu demiriň iki başyna eger ahalroba goýsak, bir forum ki, şu demir ne o ahalroba garşy gitsin, ne oňa garşy gitsin. Ýagny şu gatda gyk goýup bilsek. Şu halatda biz fakat birji dänesini şuň meselen bir mysal bejerip bildik şuňa. Indi ýöne alemi jahan birji däne, iki däne ahalroba bilen bir demir ýanak däl. On iki däne ýer ýanak seýýaralar bar diýek. Ýerýanak seýýarala ba. Biziň-de olakan kişşigi ba. Atarot beter kişşik, ýerden-de kişşik. Ýaňky Zohri diýip oturanymyz, Moşteri diýip oturanymyz bile ýerden-de olakan. Ýeriň näçe barabary? Günüň özi bulaň her gaýsynyň näçe barabary? Hemmesinden olakan. Şu zatlaň hemmesini Allatagala dagyk indi bula bir on iki dänesini biz aýdyp otyk. Bir däne Manzume-i Şemsi diýen bir on iki däne seýýarany aýdyp otyr. Şulaýanak millionha şunýanak zat bar. Ýagny Ýeriň näçe million barabar ulukam şunýanak seýýaralar bar. Şu zatlaryň hemmesini Allatagala näme edipdir? Dakyk öz ýerlerini goýupdyr, bir milimetri ýöne dur şular. Eger birje milimetr öýdäp gyşarsa, ýer oňa garşy iňňitýär. Birje milimetr öýdäp gyşarsa, oňa garşy iňňitýär. Şinjanak bir ýerde dagyk du, munazzamja işläp du, şula hem öz daşyna, hem Günüň daşyna aýlanyp du. Öz daşyna aýlanmaklygy bilen gije-gündiz bolýar ýer. Günüň daşyna aýlanmaklygy bilen dört däne pasyl bolýar. Hä, şula şeýtdirip dagyk, munazzam gelip du. Näme bilen? Allatagala diýen men sütünsiz ýaratdym. Ýa siziň görüň meni sütüniňiz bilen ýaratdym diýeni şi. Ýaňkyly jazybe bedüwiniňki bir sütün ýalak bol bir görülsin bir sütün bolup şyny saklap dur. Asmany-da saklap duryn diýýär, ýeri-de saklap duryn hemmesini şo görüň meni sütüniňiz bilen saklaýyn diýýär. Ýagny bir öz nyşanasyny öz gudratyny aýtýar Allah Taala bize. Biz indi Şoň ýalak meselem demirleri olakarrak kiçeňräk demirleri şygap munezzem edip näşdänäni şeýdip goýup bilerik. Kep şun ýalak dagyk bir birini saklap dursun şeýtdirip. Däl o-da sabit duran ýerinde. Bir biri bilen gymyllap nemedenak bula. Ýa o ýerek bu ýerek aýlanyp duranak. Ýer bu gadyry gaty aýlanýa. Gadygy gaty aýlanýar, bir ýerde durup bilmeýär. Şondan üçin hem Allah Tagala näme etýär? Daglary goýýar muň içinde. Daglary mih ýana goýup goýdum diýýär. Mih diýen näme? O ýere bir çadyr zat tikjek bolanda, çopanlyk eden adamlar çopanlyk gowy bilýär. Bir çadyr tikjek bolanda dört däne temle kakýaň ýere, dört däne mih kakýaň ýere. Ki näme şony uçuryp äkitmesin, şo bir ýerde dursun, sabit dursun diýip. Şu mihi sen köpeňrägini ýeriň etegine sokýaň. Näme gaýym bolsun diýeň şu diýeň. Allatagala daglary eýne şu ýeriň mihi edip goýupdyr. Kenäme ýer şu aýlanyp durşy bilen üstündäki adamlar bikarar bolmasyn. Adamlar ýaşap bilmän durmasyn üstünde. Allahyň rahmaty. Ynsany ýeriň üstünde eýni bir sallançakda ýaşatýan nämedir şeýdip saklaýar, rahmatyndan şe. Dag ýeriň etegine çümýär, ýer üç laýa bolýar. Bir laýasy biziň görüp duranymyz, bir laýa arada bar, hamir ýanak, bir laýada ýeriň ortasy häsle diýeli, o-da depesi hamir ýanak, içi-de gaty. Ýöne bir ýerden nada gaty. Şu hamyr ýanak ortadaky laýada ýaňky gyzgyn zatla bolýa. Günüň yşygy ýeriň ýüzünde gyzgyny az. Ýöne ýeriň içine girip gidiberseň, şo ýaňky ortaky laýa barsaň, üç müň dereje bolup, Ýetýän ýerleri bar. Ýagny otasynyň gyzgyny günüň gyzgyny niçe ýere girdiginçe beterleýär. Üç müň dereje bolýan ýeri bar. Ensan elli derejä ýetende cydamaýar. Hatda adam ölýär elli derejä baranda. Ýüz derejä baranda suw gaýnaýar. Howa ýüz derejä baranda gyzgyny suw gaýnama durýar. Şu wagt suw ýüz derejä eltseň gaýnaýar. Ýeriň etegi üç müň dereje. Üç müň derejä ýetýän ýeri bar. Şol ýanak ýeri bir ýerde durmaýar. Hem içinden, hem daşyndan ýer näme aýlanyp dur. Şu zady Allatagala dagy goýupdyr, kenameşi aram bolsun ýer. Ýaňky ýanak titräp durmasyn, ýaňky ýanak ýer titremele bolup durmasyn, şuny kontrol etýär. Bir-de başga bir zady-da bar. Başga näme bar? Ýeriň eteginde-de eýni asmandan gelşi ýanak suw bar. Şu suwlarda ýaňky dag özünden bir çeşmeleri çykaryp, biz gerek wagtymyz alýak, hä şon ýanak suwlary daşaryk-da çykarýar. Bir sowujak suw-da bolýar. O gyzgyn ýeriň gapdalyndan çyksa gyzgyn suw-da bolýar, şeýtdirip näme çeşmene-de çykyp dur ýeriň içinden. Dagyň şun ýanak peýdalary bar. Eger dag bolmasatdy diýýär. Aýyň Aý ýere beter ýakyn. Aý şu ýeri özüne çekmekligi bilen şu wagt derýa mowç urýar diýek. Derýa mowç urýany şu Aýyň çekmekligi bilen bolýar. Aýyň ýaňky jazybesi özüne çekmekligi bilen bolýar. Eger dag bolmasatdy diýe, ýeriň şu gury ýerleri dagdy, eýni şu derýa ýanak mowç urma durardy diýe. Ozan şu ýanak ýerde näjüre bolup ynsan ýaşap biler? Ýeriň ýüzi eger meselem şu dagla bolmasatdy, ýaňky käbirlere gidip göreňde çöl ýer o bir gyzgyn gur ýerlere barýaň şo ýüze bir gaty tozanly ösýä, ýeksere dünýäň hemme ýerinde şonýak tozan ösüp durardy diýýä. Ýaňky dagyla şoň öňüne geçýär. Näme diýip o Aý özüne garşyny çekip dur, bu tozanlar ýeriň ýüzünde aýlanyp durjak. Ýaňky dag bahys bolýar ki, şo tozany özüne garşyn, şeýtdirip ýeriň hemme ýerini özüne garşyny çekip bilmesin. Ýaňky bu dagyň peýdalary. Indi bir däne şu wagt bir legeni tutsaň, muň içine suw guýsaň, şu legeni bir gaty surat bilen aýlap bilseň, gaty surat bilen aýlap bilseň, içindäki suw dökülmeýär şuň. Beter gaty surat bilen aýlansoň içindäki suw dökülmeýär. Etekleýin-le bolup durarsyň şeýle, suw dökülmeýär. Näme diýip, ýaňky gaty surat, bas bolýa ki bu suw dökülmesin, suraty beter gaty bolsa. Ýeriň-de ýüzündäki adamly meselem şeýtdirip o suwlar zatlary döwerege gitmeýäni şu gaty surat bilen aýlanyp dur ýer. Ýöne biz bilemizak ony. Şu wagt şu mesjit aýlanyp duran bolsa, gaty aýlanyp duran bolsa, biz şony daşardaky zatlary görmesek bilip başarmaýak. Hemmämiz meselem şu ýeriň ýüzünde oturan bolsak, daşardaky zatlary görmesek, şu mesjit gaty aýlanyp duran bolsa, biz şony bilmeýäris şuň aýlanyp duranyny. Ýer-de şonýanak. Ýer-de şu surat bilen aýlanyp dur, ýöne biz muň içinde oturansoň, o töwerekdäki zatlary göremizde biljek şuň aýlanýany. Şu töwerekdäki zatlary görmesek, biz-de biljek ýaly şuň aýlanyp duranyny. Ýaňky dag näme indi? Ýaňky daga Allatagala Kuranyň başga ýerlerinde-de aýtýar, bir ýerde aýtýar, Dagla diýýär, eýni bulduň süýşi ýanak süýşýändir diýýär. Eýni bulduň süýşi ýanak süýşýär diýýär. Näme diýdigi boldy? Eýni bulduň süýşi ýanak süýşýär diýeni bult özünden süýşüp başarmaýar. Buldy bir süýşürýän ýel bar, ýel süýşürýär. Dagla-da Şeýtdirip meselem aýlanýa süýşýä diýmeklik Allatagalaň özi süýşüp bilmeýä dagyň. Belki näme şu ýer aýlanmaklygy bilen dagda şuň üstünde aýlanyp dur. Ozan bizde muny ýöne hemmämiz bile aýlanyp duransoň bilmeýek muny. Ýogsam dagyň aýlanyp duranyny görseň adam hatda ýüregi dagdy ýarlajak şoňa. Şu süratyny görse insan. Ýani ýer şu ola hallygy bilen Ýigrimi dört sagadyň içinde öz daşyna bir aýlanýar kamyl. Ýigrimi dört sagadyň içinde Ýer öz daşyna kamyl bir aýlanýar. Nägadar sürat bilen aýlanýan bolmaly? Ýigrimi dört sagadyň içinde Ýeriň Gün tarapda bolup duran tarapy Günüň o başyna geçýär, ýagny o başyna bolup durýar. Ýagny nägat sürat bilen aýlanýan bolmaly Ýer? Şu süratyny saklamadan üçin hem Allatagala ýaňky dagy Entemide bikum diýeni şi. Ve alka fil ardi rawasiye, ýerde bir gaýym bir gaty çüýler sokdy. Kenänden şu ýeriň gaty aýlanypda titräp, sandyrap durşuny siz bilmäň diýip. Ki sizi şeýtdirip titredip bir bikarar etmesin diýip. Dagyň biz görýen ýerimiz şu wagt şu olakan daglar biz görüpduk, al tarapy. Ýaňky temräni sen ýere kakaňda, köpegnäni ýeriň etegine kakýaň. Hatda ýarysy daglaň diýýä, ýeriň eteginde dört barabary bar diýýä. Şu dagyň dört barabary şu ýeriň ýüzünde görlüp duranyň dört barabary ýeriň eteginde dur diýýä. Ýöne şinýanak etek çümdürip goýupdyr Allah Tagala ki, ynsanlar bir aramyşda ýaşasyn. Osam aýtdy, ýeri eýne bir sallançak ýanak edip goýdum siz ençürim diýýä. Şu gadar aýlanyp durşy bilen, hiç ynsan yhsas etmeýär, hiç bilmeýär şuň aýlanyp duranyny. Näme diýip, Allah Öz rahmaty bilen ýaňky daglary şeýdip goýupdyr. Ve besse fiha min kulli dabbe. Asmany galdyrdy, ýerde jaýylja etdi goýdy. Indi nämäň wagty? Indi üstündäki ynsanlary, heýwanlary, zatlary ýeriň ýüzünde goýmaň wagty. Min kulli däbbetin diýeni däbbet diýeni ýeri depeleýän zada aýdylýar. Her zady ki ýeri depeleýär şoňa däbbet diýip aýdylýar. Däbbetul arz diýen meselem ýeri depeleýän zat diýdigi. Ýeri depeleýän zady indi Allah Tagala bir däne edip goýmady. Däbbetin diýdi. Däbbetin diýeni belli däl. Her zat iki ýerde helemmo şoň aýdylýa. Iň kiçjik zatlar ikem milliony-ha, milliardy-ha adady ba. Biz gözümiz görüp bilmeýä ony, baýat teleskop ýanak, mikroskop ýanak zatlar bilen görmeli, mikroskop bilen görülýä, wirus diýä näme diýä. Şo zatdan tut tä iň olakan zada ki ynsan ony görende ýüregi ýarylýa. Şu zatlaň her gaýsy ki ýeri depelýä şoňa däpbet diýip aýdylýa. Allatagala şulary ýeriň ýüzünde ýaýratdy. Bäsde diýeni ýaýratdy diýdigi. Bir ýerde öçürip goýmady hemmesini. Ýaýratdy ýeriň ýüzünde. Hä däpbet, däpbet diýeni ýeri depeleýän zat. Her zadyky ýeri depeleýär, aýagynyň sesi bar. Indi sen ganyçgadan tut, ýaňky mikrobjagazlardan tut, tä olakan pile çellin, düýä çellin hemmesiniň aýagynyň sesi bar. Ýöne biz ýarysyny eşitjek, ýarysyny eşitmeýek. Hemmesiniň sesini eşidip bilemizak. Gançga özi gürrüň etdi bir-biri bilen, gançgalaň sesleri bar, biz eşidip bilemizak ýöne. Hä, bigaýri amadin tarawnaha, siziň görmeýän sütünleriňiz bilen men asmany galdyrdym diýýä, sen görmeýänligiň ýoklugyna delil dä. Sütün-ba, sen göreňak. Ýaňky ganyçgaň aýagynyň sesi-ba, sen eşdeňak. Seň eşitmeýänligiň oň ýoklugyny delillä. Hä, sütün-ba, seň görmeýäň, Allatagala şuny aýtýa, Sen özüň tizlikde, basymlykda bilerin. Basymlykda görerin Allahyň nyşanalaryny. Pygamberiň wagtynda bu zatlar keşp bolana, hiç haýsy. Pygamberiň wagtynda bi jazybe diýen zady hiç kim bilenak. Pygamberiň wagtynda bir nefer bilenak meselem bi dagla meselem dört barabar ýeriň eteginedigi bir barabary ýeriň depesindedigi muny hiç kim bilenak. O wagtda hiç kim ýeriň etegine girip görenak muny keşp edenak. Bileýanak desgala zatla ýok bularyň üstünde berlisi edip keşp eder ýanak muny. Allah Taala senurihim ayatina fil afaqi we fi anfusihim diýýär. Biz basymlykda pygamberiň wagtynda kökezýän diýmeýär. Kyýamata golaýlaýynça iman zeýiflenýär. Allatagala näme etýär? Indi gaýyba ynanýan adamlar azalýar. Ýaňky gaýypdaky zatlary zahyra çykarýar. Gözüňiz bilen görüň, otam ynanyň diýip aýtýar. Sanurihim ayatina fil afaki we fi anfusihim. Biz aýalarymyzy asmanda, ýerde, döwerekdaşlarynda, alemde kök ederik we olaň bedenlerinde kök ederik. Bedeni nagadyr keşf edip otyra şu wagt. Ýagny şu zatlar Allahyň barlygyna bir delil, barlygyna bir nyşana. Mundan olakan nyşanalar bar, bize kökezmeýär olary. Hemmesini kökezenak Allah Tagala. Näme diýip, saňa bir gerek mukdaryň kökezýär. Ylymdan gerek mukdaryň berýär. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Siz azajyk ylym berlendir size. Kän ylym berlimi ka diýmäň, bir azajyk ylmyň bolanyna iddia edip ugrama. Hudaý şu alamy ýaradandyr, alamy ýaradanlygyna nyşana şi, alamat şi. Alamat şi seň gözüňe kök edip dur şu wagt. Asmany sütünsiz siziň görmeýän sütüňiz bilen galdyrdym diýip dur. Ylmy jedidiň-de şony keşf edip dur. Eger ýüz ýyl mundan öňünçä, iki ýüz ýyl mundan öňünçä ýa üç ýüz ýyl ýa şo pygambardan iki ýüz ýyl soňram şu zatlar görülmäkä bir adam şuny inkar eden bolsa, şu zatlar ýalan diýen bolsa aýa-Kur'ana, şu wagtky danyşmentleň özleri şu adamyň aýtýan kepi ýalan diýip aýdarlar. O wagtda ylmy ýetmäni, bu Kurandäki zada akyly çatmany, ony inkar eden adamlary, Äý, bu boljakmy, heý, bir görülmeýän sütün boljakmy? diýen adamlary şu wagtky danyşmentler indi keşp edip dur, şony ýaňkyň aýtýan kepiniň özi ýalan diýip aýdarlar. Ondan Kur'anda şu gadar meselen datly aýdylypdyr, häzir biziň ylmymyz ýetenok hiç haýsyna. Şu wagtkala dagygam şo pygambardan bir iki ýüz ýyl soňram gelipdir, şu zatly boljakmy diýen adamyň nakşyny oýnap dular. Hä Kur'andaky aýdylyp duran zat diýe ylym bilen ters diýe. Zerariki ylym gelip şulary sabyt edip dur. Häzir meň ylmym ýetenok muňa diýmeýe, ylym bilen ters diýe. Allatagala olaň murdunda näme diýer? Ola fakat güman bilen kepleýändir diýer. Ola näme keplese güman bilen aýtýandyr diýer. Ozam aýtýar ynsanyň aňyrsy meýmun diýer. Ynsanyň aňyrsy meýmundan diýer. Adam howa boljakmy diýer. Bulaň hemmesi ýalan diýer. E, Kur'an ne bilmän aýtdy bular. Ilim bilen ters ahym diýe. O Darwin aýdyp geçdi ahym bunu meýmun ahym adam aňyrt diýe. Häzir ylmy ýetenak. Meň ylmym ýetenak diýip aýtmaýa, Kuran diýe ylym bilen ters diýe. Alla Taala olara näme diýe, güman bilen aýtýa. Darwin diýen adam Afriga gitýe. Afrigada bir näçdäne süňk görýe, bir näçdäne heýwany görýe. Afrigaýla da bir gara millet, ola oýnap şeýtdirip gezip böle, kän bir temetdun bilen aralar ýok. Ozam diýe, aýdyşyň aňyrsy diýe, adamyň aňyrsy meýmun bolmaly diýe. Afrigada dörän bolmaly adamlar diýýär, osam bular pişraft edip pişraft edip diýýär dünýä pahş bolup o garalygy aýrylyp amaly agaryp şunýanok bir pişraftly bolup afrigaýyla häzir bir tamadduna ýetmedik basym täze meýmundan tabdil bolan amrida amrikadäkile wagt geçipdir bulaň tabdil bolanyna diýip o şeýtdirip öz ýanyna bir hyýal basylar etýär. Ony häzir azmaýyş edilenak, ony häzir sabyt edilenak, şu nazeriýäni näçe nefer hatda biziň öz musulmanlarymyzyň jowarlarymyz tutýa, ozam Kuran bilmän aýdypdyr bu zatlary diýä. Kuran diýä, o Adam Hawa diýip dur, bular bir efsana diýä. Aýtmaýa meň aýdyp duran zadym efsana diýip. Kuran Dünýäde her zamanda iň akyl adamla, iň nohbe adamlaň täýit eden zady. Her döwrede nohbe adamlaň täýit eden zady. Hazreti Isaň, Hazreti Musaň tamamy pygambarlaňda Enjilde, Towratda her kitabyda getirsele, eger şu tahrif edilmedik kitap bolsa, hatda şu wagt Mesihi Ýahudileň öz etegaplardaşy, Insanyň aňyrsy Adam Hawa diýip aýtýala. Ýagny tamamen şyla tuly taryhda hemmesi nuhbe adamla akylly adamlaň taýýit eden zatlary. Meň ylmym ýetmändir, men o sütünleri görmeýän oň ýoklugyny delille. O sütüni Kuran aýtdy, indide ylmyň sabyt edip otyr şony. Bes men özüm bilmeýän diýip aýtmaly. Kuran ylym bilen ters diýip aýtmaly däl. Kuran meň gümänim bilen ters diýmeli. Kuran bir gat'y zat, ýakyny zat, men gümänim bilen ters diýip aýtmaly. O taýyny yştyba düşünä molla. Ve besse fiha min kulli dabbe ýeriň ýüzünde her bir ýeri depeläpdi, aýagyndan ses çykarýan zady Allah Taala ýaýratdy. Intişar berdi, hemme ýerde goýdy. Bulary indi siz tutubermeli. Ýeriň ýüzünde nagadar heýwanat kän. Nagadar keşp boldy. Nagadary häzir keşp bolan, ak nagadar täze keşp bolupdyr şolam. Häzirde ynsan şu heýwanatyň hemmesini keşp edip bilenok. Gözüne görlüp duran zatla. Dünýä ýaşap ören ýeri, ýeriň ýüzi ýaşap ören ýeri, gözüne görlüp duran zatla. Häzir nagadaryny keşp edip bilmän duşuň. Ýeriň ýüzünde daglary tikdi diýdi, goýdy diýdi. Heýwanaty ýaýratdy diýdi. Ýöne bitada näme diýýär? Inderdik diýýär. Inderdi diýmeýär bitada. Inderdik diýýär. Asmandan bir suwy inderdik. Bir ýagyny ýagdyrdyk diýip aýtýar. Şo ýagynyň üsti bilen-de, Fembetna fiha min kulli zawjin karim. Otlary ýeriň ýüzünde goýbertdik diýýär. Näzire ýagyn ýaganda hoş bolýaňyz, men zyraatym bil gowy bolar, mahsulaty gowy geler diýip ýagyn goýbertýär şony diýip aýtýak. Ýagyn Allahyň izni bilen goýbertdi, Allahyň iberen zady, sebebi şon bilen gelipdi. Ýer gögerýä, ot gögerýä. Şu taýda ýene bir ejaz bar. Şu aýa şu wagtky müfessirler, şu wagtky danyşmentler şu aýalaryň üstünde, şu aýaň öz içinde üç däne ejazy keşp edipdirler. Üç däne möjüze fakat birje aýaň içinde bar. Birje aýaň içinde. Biri ýaňky asman görülmeýän sütün bilen bina bolup durmaklygy. Bärde keşp boldy şi. Biri ýaňky daglaň gürrüňi. Dagla eýne mih ýanak bolup dur diýýär Allatagala. Dag ýeriň içine çümügli, fakat ýeriň ýüzünde duran zat dä. Nämeden üçürim? Mustagym zelzele bilen ýer titremeler bilen ertibaty bar dagyň. Hä şoň öwüne geçýär. Şunda bärde keşp etdiler. Pygamber aleyhisselam wagtynda bula keşp bolan zat dä. Ahyrkysda Talgyh bolupda näme etýä? Gelipde köňele gögerýä. Ýa beýleki bagla zatla şeýle gerdefsani etýäle. Indi ýaňky ary Baltyňak näme etýä? Şuňa kömek etýä. Baltyňak gelýä şuň gerdesini çekýä ondan oňa o bagdan o baga geçirýä. Hä bular şeýtdiripde miwe bermä durýa. Hä närumatlysy ba. Tamamy ot çöple de ýeriň ýüzünde hemmesiniň närumatlysy ba. Bide bärde keşp bolan zat. Indi şu aýa hem Allah Tagala müň dört ýüz hordeýi ýyl mundan öňçä bize aýdypdyr şuny, hem şu wagt jedid ylym ynsanlaryň gözüniň öwünden perde aýrylypdyr, indi şu zadyň hakykatyny görüp durlar şoň. Ýagny o wagt bilinmeýetdi. Şu wagt bilinip duran zatlar şular. Ganuny jazibä moredinde bir gürrüň Kanuny jazybany şu ýer özüne çekýänligini, ýeri şu wagt sen asmanyna depede her zat goýsaň özi gaç-geç eterk. Näme şu ýer özüne çekýär muny? Ýer özüne çekýänligini Nýuton keşp etdi diýip aýdylýar. Akseren kitaplarda şeý diýip okylýar. Nýuton diýen bir adam geçýär. Bagdan otyka bir alma gaçýar. Şu almaň gaçmaklygy bilen bilýär diýär, meselem, ýer özüne çekýär diýip aýtýar. Muny musulman danyşmentler Nýutondan näçe ýüz ýyl öňünçä keşp eden zatlary. Ýöne bärde Salibili bilen musulmanlaň arasynda jeň beter kän bolup, musulmanlaň kitaplary, zatlary ýaňky Salibiliň ellerine düşüp, şu wagt biziň aksary kitaplarymyzyň destnewişdele, deshatla Urupaýy keşbärlerde gelipdir. Ýagny olar şo wagtda ogurlap äkidipdirler biziň nagadar kitaplarymyzy. Ibn Sinaň, meselem, kitaplaryny biz aljak bolsak, şu wagt çap etjek bolsak, barmaly Urupaň, meselem, palan danyşgasyndan, şondan destneweşdesi bar, şoň üstünden ýazyp almaly. Ýagny biziň kitaplarymyzy biziň öňki bir derehşan wagtda, bir musulmanlaryň bir ylymda öwde wagtlary, nagadar keşp edip ýören wagtlary, şol wagt ýazylan kitaplarymyz ogurlap äkidipdirler ki, bärdäki jowallarymyz, bärdäki jowallarymyz rahat aglap bileýin diýip. Bärdäki jowallamyza siziň aňryňyzda ylym ýok ki, siz hemmäňiz aňryňyz bir aýakýalaňaç arapla, aýakýalaňaç türkmenle diýip ola şeý diýjek bolup biziň kitaplamyzy ogurlaýala. Biziň taryhymyzy bir garaňky kökezýala, garaňky edip goýýala. Taryhy. Bir wagtda meň tesbihimiň häki zatjagazy gaçdy, üstünde Sofi diýip aýdylýandyr. Hä, şojagaz gaçdy. Şonda şony nahyň için, nahyny içinden geçiremde bir sypýar. Onam men şonda öz ýanymda aýtýan, şyň diýen nahynyň ujyny o tarapyna daňsaň, şu gaýym durjak şu sypjakka. Onuň terfendişi, ol-a ýaňky daňygly ýeri çözýele. Wahşy millet kökezýele. He bula hemmesi biri birini gyryp bölen bir wahşy millet diýip kökezýe. Derhal eke tamamy hytmat eke ylma bolupdyr. Şu musulmanlaň tarapyndan aksarynda türkmeniň tarapyndan. Aksaran türkmeniň tarapyndan näme diýip men bunu aýtýan? Iranyň mantagatyndakile ýa Buhara tarafdakile. Ýa Al-Kuly keşp eden bir musulman adam. Al-Kuly keşp etýän bir musulman adam. Ýaňky uçmaklygy awwelki pikir eden adam musulman adam. Uçmagy pikir edip hatda uçupdyr adam. Şu wagtky paraglaider diýen bir uçýarlar şon bilen eýne şon ýanak bir zady bejerip şo wagtda uçupdyr musulmanlar. O bärde bäraderan raýt diýerler näme diýerler bula hemmesi ýalan. Ýaňky jazybäni Elem nej'alil arda kifata Aýa guranma, Aýa biz ýeri özüne üýşürýän garar bermedikmi? Özüne üýşürýän diýen ýagny özüne çekýän diýdigi. Muny da şu musulmanlar öz zamanlarynda özleri keşp etýärler. Şo wagt alym wagtlary. Bu da Allatagala gelip size nyşanalary körkezip dur. Öz wada beren nyşanalaryny körkezip dur. Hada halkullahi, şu Hudaýyň halky. Şu Hudaýyň ýaradan zady. Inni fa'aruni maza halaqallazina min duni. Hudaýdan başga Hudaý tutýan bolsaňyz, aýdyň olar näme ýaradypdyr. O wagtda müşrikler Şuda bir delilleň biri muşrikli butlara özünden gudraty bar diýip aýtýan muşrikler. Ki bäzi ile aýtýar muşrikler ony aýtmaýar diýip ýok. Muşrikler dogry Hudaý alem ýaratdy diýip aýtýarlar. Ýöne butlaňda özünden bir täsiri bar diýip aýtýar olar. Butlaň özünden täsiri bar diýen adamlara Alla Tagala geliň diýip höküziň näme aýt näme ýaradypdyr bula diýýär. Siz diýe şo Hudaý diýip çagyryp duran botlaňyz diýe bir siňegi-de ýaradyp bilmeýär diýe Allah Tagala. Eger şu tamam botlary üýşürseňiz biz siňek-de ýaradyp bilmeýär diýip aýtýar. Hatda bila dursun, bir siňek gelip şoň ýüzünde duran zady çekip alyp gitse-de şony öwrüp alyp bilmeýär diýe, ýagny daş özünden hiç bir zady ýok ki. Allatagala bizi öz nyşanlaryny körkezýär. Häzä halkullaý, şu Hudaýyň mahlugy, şu Hudaýyň ýaradan zady, ynsan Hudaýyň ýaradan zady. Bir ynsan başary dünýäni fethedeýin diýse, bir ynsan başary ýeriň etegine gireýin diýse, bir ynsan başary asmana çykaýyn diýse, Ynsan şu Allahyň ýaradan zady şu. Geliň göreýli näme ýaradyp dur ola diýip Allah Tagala çagyrýar. Beli zalimune fi zalalim mubin. Belki ýaňky zalymla zulum diýen her zat öz ýerinde bolmasa zulum diýilýär. Allah Tagala Hudaýmy? Şol Hudaý diýip tutmany baryp daşa Hudaý diýseň zulum diýilýär şuňa. Ha inne şirke la zulmun azim. Şirk diýeni beter olakan zulumdyr diýen Allah Tagalaň şi. Näme her zat öz ýerinde bolmady putada. Ola bir aşkar gumrahyda. Aşkar gumrahy. Muňa bir oturyp pikir etme gerekkä, muňa berip bir delil sorama gerekkä. Allahyň şu aýalaryny okyýak, şu aýalaryň mänisini, mefhumyny bilip dur. Tamamy insalla şu wagt şu elimde bize gelipdi, şuny sabyt edip dur. Şuňa bir imanymyz güýçli bolsun. Jamämiz şu gadar hyýanatly bolup dur, şu gadar eýne bir kyýamata ynanmaýanýanak, hesap-kitaba ynanmaýanýanak, o adam bilmeýär diýip, gabatdan, öz içiňden, öz ýüregiňden bir teleke niýetli bolup dur, teleke muamelalarda bir teleke hyýanatly bolup dur, hemsaýa hemsaýa, hanabada hatda bir-birine hyýanatly bolup dur, iki dogan bir-birine hyýanat edip dur, kyýamata, Hudaýa ynanýan adamlaň etmeli işleri dä bular. Allatagala şu aýalar bize aýtýar, Hudaýa ynanaýly, kyýamata ynanaýly, hesap-kitaba ynanaýly. Hesaba ynanmak adamyň tormozy. Adamyň tormozy. Hesaba ynanýan adam hiç wagtda öz tormozyny gyrmar. Hiç wagtda gorkman öe gitmer. Her hereketi ýeke etjek bolsa gorkar. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam daga çykanda-da Allahu akbar diýip gygyrýamyşdyk. Etek iýlende-de Allahu akbar diýip gygyrýamyşdyk. Nämeden çürim? Daga çykanda, Eý, daglar, siz her näçe beýik bolsaňyz boluň, Meň Allahym hemme zatdan beýikdir diýip aýtdygy. Etek inende, Pygamber aleýhissalatu wessalam, Etek inende Allahu ekber diýip aýt, ýagny, Eý, bar Hudaýam, meni sagyn-manyş etekden depä çykar diýip aýtdygy. Ýagny sen Jameede her näçe jaýgaň defa galsa-da, Hudaý bardyr, hemme zatdan ullakandyr. Etek gaçsaň-da, Eý, bar Hudaýam meni ýokary galdyrawer diýip, şondan çüým Allahüekber diýip gygyrmaly. Her jöreseň rewalyna görä, Ymamy Gazalyň, Eýýuhelwelet diýen risalasyndan bir däne nasihatyny okaýardyk, bu jelesede inşallah ýene bir nasihatyny okyp berjek. Eýýuhelwelet, eý ogul, ij'al el-himmete fir-ruhi. Himmeti ruhda goý. Ruhuňy kömek et, ruhuňy himmet etdir. Wal-hazimete fin-nefsi. Nebsiňi şekest diýdir. Ruhuňa kömekçi bol, nebsiňi şekest bersin. Wal mewte fil bedeni, bedeniňde, ölmeklik bedende bolsun, ynsanyň ynsanyýetinde bolmasyn. Ýa jesmiň ölsün, bedeniň ölsün, ynsanyýetiň ölmesin. Li enne menzilekel kabru, çün seň barjak jaýyň, Eger guşlardan bolsaň, eger bedeniň guşuň kafesy bolsa, onda ýaňky irjiaý diýip aýdylanda, ýagny öljek bolaňda, öleňde diýe, behiştiň o borçlarynyň üstünde baryp gonaryň sen diýe. Kema kale Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem, hem çynanki Pygamber salatu wesselam aýtýa, Ihtezza arşur rahmani li mawti Sa'd ibn Mu'azin. Sa'd ibn Mu'az diýen adam aýrylanda, Allahyň arşy Şo jähennemile, behişdilere garşym bakyp, bir etýän bir arzuwlary bar, şo ýadyma düşdi. O etýän arzuwlary şi, Eý, mu'min behişdi adamla, şo Hudaýyň size beren sowjak suwundan bize beraň, şo Hudaýyň size berýän ryzkyndan bize beraň diýip şeýtdirip ýalbarjakla. Allatagala olaň arasyny açjak diýip, şeý diýip aýtdy, men şo ýadyma düşdi diýýär. Bu bir aýa Kuran, Allahu tebarak taala şondan habar berýär. Allatagala hemmämizi mu'minleň guruhyndan edip, şo ýolda dogry sabit durup-da, şo ýoldan gyşarmasyzlygy hemmämize towfik bersin. Bir sual-da bolupdyr. Wagtyňyzda kän aldyk, ýöne bir sual-da jogap beräýeli. Bir adam gybat edende, eşidýäniň hokmy näme? Äwwel-de bir syry aýdandyryk, Her zadyky aýtmaklygy, agzyňdan çykmaklygy haram bolsa, eşitmekligi-de haram. Agzyňdan çykmak haram bolsa, eşitmek haram bolsa, agzyňdan çykmagy-da haram. Gybat etmek haram bolsa, eşitmek-de haram şony. Ýok, gybat eşitmek haram bolsa, agzyňdan çykmaklygy-da haram. Töhmet bolsun, gybat bolsun, her zat bolsun. Gybat diýeni, bir adamda bir sypat bar, şo sypat bolup durka, sen gelip şony yzyndan, şo söýmejek, yzyndan agzasaň, şo gybat diýilýär. Ol ýarsyndan sorany gybat etme diýeni, ýok, sypaty ahym diýeni, ýok. O sypaty bolanda gybat bolýar. Sypaty bolmasa, o töhmet bolýar. O sypat onda ýok bolsa, oňa töhmet diýilýär. Oň günäsi ondan-da beter bolýar gaýtam. O ýerde bir muşahhas zatlaryň biri atçapgyda ýa şuňa meňzeş zatlarda şert goýmaň hökmi näme? Bir-de gumar diýen özi şo. Ýöne bir zada dykgat etmeli, şu gumaryň muradynda bir gaýda, Her zadyke, sen şuňa pul berip, ýa şuňa meňzeş zady berip-de, şony elden bermeklik ähtimalyň bolsa, ýa elden gitjek, ýa bir zat geljek-de, şu halatda şu gumar bolýar. Fark etmeýär, indi sen gelip, meselem, ýaňky operatorlaryňky bolsun, Irancell hem Rawelinki şunýanak zatlary goýýarlar. Ýa meselem, işim ýok, Bimäňki bolsun, ýa şuňa meňzeş beýleki zatly her zadike bolsun, bime meselem şu wagt sen bime etýäň, bime edeňde eger bir tasadufi bir zady bolasa, ýa meselem ýeriňki bime edilýär, bime edilende eger ýere meselem bir zyýan ýetärse, onda saňa pul geljek şondan. Ýok, eger zyýan ýetmese seň puluň gidip duşdada. Şu-da gumar bolýar.